hamaze kubyumva ni mwanya w'ikiganiro iwanyu eh, eh, havuga amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya na cyane cyane aho mu mihingo itandukanye mu bukimbiri butandukanye aho mbere mutubera abamenyesha amakuru nk'uko umaze kubyumva ibintu byiza bimaze kumenyekana baje gufata ingingo bakayifatira ko maze bikaba akaruriro iterambere rigakwira hose ibintu bibindi nabyo bimenyekanye ababikora bageze bakisubira ko kigenda cuno munsi Lydia Gahimbari akaba mubwiye guteramana nawe kuri uh, muhinga bw'ivyuma neme tuse mitebuti duse ko ikazi nimero ni 76 ubusa 43 majana 933 36 ubusa 83 majana 933 hamwe na 72 25 43 75 72 74 76 kabiri mwa ikazi twakira umunyanywa mbere ku murongo alo mwiriwe alo mwiriwe alo mwiriwe alo mwiriwe turabumva alo alo alo alo alo alo alo ama mwiriwe mwiriwe Haro mugana na Eric mu mu ntara ya Ruyigi. Mhm, amakuru yo mu Kayongozi tamenye na ya Eric. amakuru yo mu kayongozi bagomba mhm. gusaba umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu nyakubahwa bagomba mhm. tumusabe nk'aba batoza kori bariko baratoza amakori bubashasha mhm. twumvise ajya amafaranga leta yungutse mu makomine mu gihugu cyose bagomba dusabe umushyikiranganje b'ikigo mm-hmm. basanze ako gashahara kisununuye rwose mm-hmm. bagomba rero duce dusaba abantu batoza amatagisi ko boraba nabo bakashyira ku buryo babanezereza nk'uko nabo ariko barashyira ku buryo bakora igikorwa cya leta mm-hmm. nk'uko nabo ntabwo baha agashahara kisununuye rwose kugira ngo babandanye icyo gikorwa rwose na twebwe abenegihugu ngaha turabishima rwose ba urakoze cyane erike kumere n'icyiyumviro ushikirije hanyuma hari n'inkuru bagomba gushikirizaho ku isanganiro mhm. ese turafise umuntu yatowe ngaha ku gacimbiri hano mu kayongozi mhm. turabye nka uburyo ariko aradukorera ibikorwa byiza cyane hano mu kayongozi mhm. ni ukuri ari karakora ibintu bishimishije cyane rwose urabye ingene yitaho ibintu by'ibikorwa rusanga akiyitaho n'ibintu bijyanye n'isuku rwose mm, urumva ko bibwiriza kubera akarorero nk'uko wabyumvise ubwa mbere ntabwo tuyiganira ah, byiza bikorewe ko bitereza kubera akarorero abandi ni eh, ukuri abandi babikoreye ko rwose yoba ikiroro cy'abandi rwose ah, kuza kumurahura k'ubwenge rwose ni ukuri kweri n'umukozi rwose urakoze cyane rike turagushimiye yego nawe murakoze Kiganiro naho iwa nyabugamakiye kuri hari tuvugana ngene ikigenda Munyonyi ah, aridondora maze agashyikiriza icyiyumviro umurupfasoni n'umugwaneza yatubwiye aherereye umunyanya ku murongo alo mwiriwe amahoro cyane yego tuganira nandi umuntu ari ngaho imugihombora muri bwire nyakazina murakavuga kuko nibyo nari mpejeje kuvuga ko umuntu eh. yakura mu kiganiro aratwidondora akatubwira n'aho aherereye agahita agashyikiriza amakuru mu rupfasoni iyo ngabo gorodiyane mm, muherere ga gorodiyane aha muri bwire hafi yanyu n'amakuru mm. mutamenye mm-hmm. y'urudandazwa rw'isukari mm. ni ikibazo kabisa twebwe abadandaza bato bato mu mabutike cyatunaniye ariko uno munsi mu makuru uno munsi niba twe twabishigije ko isukari yabuze mu bice bimwe bimwe nabyumvise neza uno munsi sinabasha umwanya amakuru aha mhm. umva rero ko eh. Eh, ikosa ari iry'iwawe sinari hafi y'akaradiyo mm. ikibazo rero mbona cyane ugiye kugura isukari bakubwira ngo ujyana mirongo itatu na bitanu ku mufuko umufuko eh, w'isukari wahora ngahe ijana na cumi na bitanu niyo tuzi leta igiciro yashinze mm. ubasabye fagitire ngo tuguha fagitire ngo y'ijana cumi na bitanu mm-hmm. twebwe rero nk'abaguzi cyangwa abadandaza ntituzi ko ari sosoma yadugije cyangwa ko hari abadandaza bayikurayo bidugiriza igiciro mm-hmm. twagomba mwebwe icyo ujyanye rishika kure mu zo tubarize ababijejwe hariya muri sosumo urakoze cyane tubandanya tubarondera naho tutashoboye kubara nk'uno mm, munsi hari ikindi nagomba kuvuga mhm. hari barabara rica ngaha inyuma yaho isoko mm. riva kuri banki buri imbere ya miteke rikamanuka kuri benideye mhm. ni ukuri agomba mudusabire ababijejwe mu gipolisi bajya bajya urujya n'uruza mu mabarabara mhm. bahadushirira icyapa kuko hari abatera ingorane mu minsi mhm. zivuye kuki hari abajejwe umutekano w'abacunzi hajya ku mabanki ya banki na miteke na bankobu mm. baca bamanuka hepfo bagahagara mu mabisi ya ayajya mu ruziba mhm. umuntu wese haciye n'umuduga n'ikinga n'agapikipiki baca bafata wari mm. kaca muri sase n'iki ni bajya baba bajeje guhagarika imiduga mu ibarabara oya bajya barungika gucunga hajya kuhajya amabanki mm. yewe nirigwa ndabikurikirana twaranabihaririye ko na kenshi mm-hmm. ndababwira ati ibintu rero murakwiye kubihagarika cyane naho mupfa usaba ibitasi muze mubaha ibitasi mm. ako muze mubasaba amafaranga babaha amahera mm-hmm. atacyo akora mu gihugu mm. nagomba no kuri muze mu bisikiriza barabahashyire nk'icyapa mm-hmm. ku buryo ndabona mu minsi bashobora gutera nk'ingorane mbega abo bantu baba ariko baraduga cyangwa baba bamanuka bamanuka mhm. kuko igihe bakora iri barabara ry'ikaburimbi hari ambasade ya amerika ngaha mhm. nta cyapa rero kihari umanutse kuri kuwa ruge cyerekana ubandanije po kuri besebe inyuma ya besebe cyerekana mhm. ko hadahita mm. icyapa kiri munsi ya banki ubu aho imbere ya ndamama hawuzi urakoze cyane gurude ego murakoze namwe murakoze namwe ku cyumviro mushikirije tubandanye ntiganira hibanye bavuga maki twakirundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe munywanyi kumbure ntibikunze ko ashobora kuguma ku murongo alo isaha zibizirenga ko iminota cumi tubandanya kutwakira aba abatwakura imihingo itandukanye badushikiriza amakuru utashoboye kumenya undi munyanyi ku Allô? Allô, allô? Allô? Ndakumva. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Tuganira nande? Jando je mtwana. Mm. Ego. Mwerega Jando. Naje na mahoro. Muherereye he? Mu Giharo. Ah, mu Giharo mu Rutana. Ego. Mhm. Ndashaka kuvuga ku byo ku byo byerekeje ivyambo bugaye. bugariye abiwacu tanzania mhm. eh, ndasaba yuko boraba ibyo bakugura bakabona ku mhm. yego ni ibyo tugira amahoro mm, ariko murazi ko ubu turi mu bihe bidasanzwe kubera ikiza cy'umugira wa korona yego mm. Mm. hariho inzira zizwi abantu bashobora gucamo bisanzwe zizwi n'amategeko ubu barugaye rwose nta nzira zikibonekana mhm. eh. kumbure ni uko wenda kurindira jandodi kugira ngo barabe iyo bitera bijya sabo murakoze icyo murakoze namwe ngaho murutana bandanye mugira ibihe byiza okay okay isaha zibizenga ku minota 11 ndi munyanyi ku murongalo allo allo mwiriwe twiriwe tuganira nandi ni Theogene nga mu rubirizi Theogene mu rubirizi yego cyane amakuru tutamenya mu rubirizi nayahe mbo sebereye ngaha mu rubirizi ariko n'amakuru abera ngaha mu gisagara cya bujumbura hagati mhm. hariho abantu bavuga ngo bazanye amaburendazi mashasha ku matelefone y'amaandroyide mhm. ni ukuvuga uzabumva bavuga ngo babazaniye amaburendazi ngo y'ubwoko ngo bukomeye cyane sinzi n'abandi batamuramo bumva mhm. ah, ah, mu isoko hose baratembera henshi hatandukanye mhm. kuvuga rero bajya n'ababeshi kubera ko zijya burendaje sizo umushikiranganji nacyo nyine icyo kibazo arakwiye kukiraba n'igipolisi batendera bavuga ngo barafite amaburendaje kumbe nta kintu barasiga mm. ko utuntu tw'utuvuta gusa nta burendade bashyiraho wowe byaragushikiye ejo eh, byaransikiye kabisa ku gatelefone kanjye k'akanduroyide barambesha ngo bahize ko burendade usanga mm. nta na kimwe bashyizeho mm. none yaragize ikibazo yego yaciye kubera ko bagushiriye ko irya burendade bavuga ko bashirako eh, yego bugiye asa nta burendade nta kimwe bashyira ko bakurikiranye neza babwira ngo bayiteza ikimashini ngo kimeze ngo ngo nka antibare kandi atari byo mu babishyira ko wowe warabikurikiranye warabirabye ni ukuri narabikurikiranye neza neza icyo kinyoma none ari nk'amwe hoze abandi nabo bakavuga ati yamara nawe ibyo uri kuravuga n'ibinyoma hariho abandi nabo usanga bimeze neza wumva bitoba bibaye ibindi ni ukuri hariho n'umupolisi yaje ngaha ku kuko ariho nsanzwe nirirwa mhm. barashobora na rwose ahubwo imyaka ngo mbere yaje no kubarasa kubera ko bari bamubeshye bayaguze telefone yiwe bavugira ngo bashyize ko burendadi mhm. asanga nabo nyine nta kintu bashyize ko mhm. kubure no kuraba neza uh, uburyo bitunganije kubure uh, ntuhaba usanga nabo wabarengereye akarimbi ni ukuri ibyo naho ugenda nawe ukaraba ugenda nk'umumenyeshamakuru nyine kugira ngo utange inkuru witobore neza mhm. ukaza kuri kotebu urasobanura hepfo barakubwira ko bagira bashyiraho ikintu mugabo nta kintu na kimwe bashyiraho mm. bababwiye ati mwana nkerekeyo burendaje turahaha mhm. ntibigera bayikohereza mm. murakoze cyane teogene abana bamwe mugirije bagiye isaha zibizenga ku minota cumi n'itatu tubandanya twakira abanyonyi batandukanye undi munyonyi ku murongo alo alo alo alo alo mwiriwe wa munywanyi wanyu wo mu kayokoro batabwira muheya mhm, akazina ni indega ego ko muheya mu kayokoro ka butare eh, mm. mu ntara buragira munyanya n'ibikunze twumvikana neza ndagira asaba abakura mu kiganiro banze barabe ko ahagaze ah, ahantu hatekanye kugira ngo dushobore kuganira twumvikana nawe ko batwumviriza bashobore kumva neza ibiyago cyangwa amakuru ava ijya nino alo umurundi w'ukuri eka amutamarira urutaro ruhohe k'ubutwari bwiwe yamaye ivuna akamashimagizwa ubwenge bwe tubandanye n'ikiganiro undi munyanya ku murongo alo mwiriwe tuganira nande matayo mucango mm muherereye gama gama muherereye gapo mucango mm amakuru yo ngamucango dunaya iwacu yakwa mucanganje mhm sei kujya cyabashashe yashinye mhm yatarashimagwa mm-hmm. ariko rero sasi ikibazo mhm konteri y'inkambi y'ikaguri mhm. ubu soko iri mu nkambi nyine mhm. yaciye ashinga nawe wiwe utoza amafaranga ku kiyosiki itatu n'abiri n'itanu ayo mafaranga rero ni amakesi karenga amajana nk'ane yarabyifu n'imiya cyane mu ntara yose uya kuri iyo soko nini y'ikavumbi mhm. ni isoko nini cyane ayo mafaranga akagura ashinze akayatoza rero bacana mu 15 cumi na batanu batatu na kimwe tuvuga mirongo itandatu na kimwe n'amajana atanu iyo banyezamu basabara mm, vuga neza uhagarare ngo ushikirize mm. mm, ndakumva ayo mafaranga rero umusanzire batazi no atasigaye mhm. ngo ngo muri muri muri muri muri yo napa kandi hasigara menshi nk'amajana nk'umunani arenga iyo twarasirinze utayatanze baca gufunga none aho mu isoko ni ukuvuga ko hatoza imigwi ibiri y'abantu yego ariko umugaragaro si ibinyegeri wasaba rero nk'abajejwe intara ya canke twose batugeza akabe twagira amafaranga iyo aja cyangwa uwo mugwi icyo sigura waba bagize neza cyane abatabitubwiye tubaza tubaza umushanganje tubaza turibwa Mm. murakoze urabona mu isoko ya ikavumo ku nkambi y'ikavumo ikavumo ikavumo mu ikambi y'ikavumo mm. urakoze cyane make kandi isanganiro n'ikiganiro iwanyu havugwa amaki amakuru atandukanye utashoboye kumenya twavuze ko mutubera bamenyesha amakuru mukatubera ijisho maze mugaheza mugashikiriza amakuru atamenyekanye ari ibintu bibi ababikora bakisubira ko ari ibintu byiza naho abandi bakabifatira akakaruriro alo alo ndabumva mwiriwe mhm. Mhm. ni ubuyengera nshaka n'ibijyanye na hangere mu by'icyayi by'icyayi yego iyo mu kwezi cumi na rimwe mm. haratanze hangere mhm. baradukata ikarita bigeze baduha hari mu kuri cumi na rimwe umwaka uyuwe umwaka uhetse ntabwo mhm. baradukata mm. angera intebe baduhaye ni ukuvuga baba bakase baba bakase amafaranga angahe urumva mm. twebwe ntibaduhaye angeri mhm. kandi amafishi bayajyanye mhm. atubwira n'ibiro tuzoronka mm. barayitwima uwo munsi bayitanga baba basiguriye ko bivuye ku mva yego ntayo baduhaye twebwe bababwiye ko baretse ko kubera iki ngo yaduhereye ko mhm. mugabo rero ikintu cyarutangaje mhm. bageze guhemba mu kwezi kwa mbere mhm. baciye badukata amahera yangere kare kare baduhaye mm. iyindi kandi igira kabiri yewe bigeze baduha birema mm. mbega baba bakata amafaranga angana gute tugiye kubabaza mm. baca batubwira ngo abantu bayitanze ngo banse gutanga raporo ngo baca badindiza mu masine mhm. tugiye kubaza twatse no muri hoteli indani mhm. batubwira ngo bariko barabikora ngo nyuma y'indwi imwe ngo baba babikoze mhm. ni ukugeza n'uyu mwanya rero ntibapfa baduhaye amahera yacu mwari mwatanze amafaranga angana gute yego amahera yacu barayatwimye mwari mwatanze amafaranga angana gute eee eh. numva rero twaguma dusabe mwari mwatanze amafaranga angana gute sinzi kuri kuranyumva mwari mwatanze amafaranga angana gute y'iyo hangeri ni badukata iyo hangeri baduhaye bataduhaye mwarishe amafaranga angana gute ni ukuvuga nk'umwe byapfana n'ibiro bari bamwandikiye ku ifisi mhm. e, nka wowe wari warishe amahera angahe bivanye wari wankasi ibihumbi cumi na bitanu mhm. nkumva rero tugiye kubaza indani muri hoteli mm. bagaca batubwira ngo ngo barihenze barabyinjizayo mm-hmm. ngaho cyava ngo babikuyeyo ngo mpera yacu ngo inyuma y'indi mwe baba bayaduhaye mm, aho bababwira ibyo gihe haciye igihe ingana gute batawe guhemba mu kwezi kwa mbere mm. kugeza n'uyu mwaka bashoboye guhemba n'irigira kabiri amahera yacu ntibayaduha mm-hmm. nkuba rero ikibazo dufite ntitwumve ingene bojana barungikiye abantu bakwiye mhm. mugabo ugatabwa ngo wangeri yabahereyeko none abako ntabure ntashobora guharura neza mm. umva twasaba yuko nuko ico kino mubiri twasabwa gira itohoreza ko cama cabaye muri hotebe mhm. bagakata umuntu batamuha yangere mbega none abantu batarosi yangere bangana gute yego abantu batarosi yangere bangana gute aba ni benshi ni benshi kuko nk'aho hantu twashika nka mirongo ibiri mm. Eh. urakoze cyane n'impagaritse sawa ikiganiro naye nawe wanyahabwa amakikari isanganiro kirabandanya tugeze ku isaha 2 zirenga ko minota mirongo Twakirundi munyanyi ku murongo Allo. Allo allo. Allo. mwiriwe Allo. Allo mwiriwe Allo. Allo ndakumva halo ndakumva tuganira nande halo kumbura umunyuranyingira ntibikunze agatelefone ntikamukundiye twakira undi ku murongo halo halo mwiriwe halo halo halo buri ubuhinga ntibiriko bigenda neza canke uzinitse ukaba tutifashe neza undi munyanya ukurongo alo alo alo ndabumva ah, mwodimye de canke mukigirwa inyuma kugira ngo tuganire twumvikana eh, je nitwa twande ku bwayo leonidas mm. ba muri komine musonga turi mu ntara ya rutana mm-hmm. mu cyumba ni makakwe yewe mm-hmm. nagomba gushikiriza icyiyumviro gikurikira mhm twebwe ayo makagwe turafise ibitaro byubatswe mm-hmm. hafi imyaka itanu mm. nta miti irigera cyangwa abaganga ngo dutangure kuvura n'ukuri leta yoraba ikabishyiramo ukuboko ibyo bitaro bigakora mm. mubajije ku ituma bidakora bavuga ko habuze iki habuze abaganga cyangwa habuze imiti mu bisanzwe ibyo bitaro igihe byubakwa mm-hmm. biba byishinzwe n'umugabo yita busagodeho mm-hmm. ariko n'ukuri uri kuraraba yari yagerageje yoba yavuze nk'abantu baca bamufata mu mugongo kugira ngo ibyo bitaro bitangure gukora mm. yego n'ukuri leta nk'aho ariko barabyumva ari nka musitanteri cyangwa ababigejeje muri komine bora bakamufata mu mugongo kabisa tukivuza hafi baba bakoze none uno munsi izo nyubakwa zimeze gute izo nyubakwa ziri ngaho ariko harimo izitanguye kononekara kubera nyine iminsi ari myinshi mhm. yego murakoze cyane rundasi yego eh, namwe murakoze kutwakira ikiganiro mhm, abanyamaguru gikora isanganiro oh, turandanya eh, twakira abanywanyi batandukanye n'undi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe ego turabumva ariko mwotsinda akaradiyo agira ngo imico ibitero kwitwa bonifasi mm, bonifasi akandi kadina ninde haro ndakumva haro haro mwiriwe haro haro ndakumva haro haro tutondanya n'ikiganiro iwanyu havuga amakiyo ndi munyari ku murongo alo mwiriwe yagize mwiriwe tuganira nande tuganira na butoye itoma mm, mwerereye gatuma eh, duherereye ku mutumba wa kirungu muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mm. amakuru utamenya mu ruyigi n'ayaya amakuru mutamenye mhm. rero nagomba kuvuga ku makuru y'urubura rumaze iminsi mwaka aka gace k'ingaha iwacu mhm. ni ukuvuga eh, hamwe na hamwe rahihese inshuro nka zitatu kandi ni zitatu nyine mm. ni ukuvuga urwo rubura burema abantu turifashe nabi kimwe gusa hariho uduce tumwe tumwe mu bwoko tutari tunini aho guhishe niho hanini mhm. ni ukuvuga hageze igihe usanga umukubi umuntu awusaba mhm. akajya no ku wundi mutumba mhm. ugasanga igikotikoti aho cyari kiri ntikiboneka mm. ugasanga bateye imirembegwa basigaye bamwe usanga ibiti bajya kurandura bajya kubibika muri bijya biti baba barashingiye ibiharage kugira ngo bajye babikoreshe ku wundi mwaka mm. ugasanga nk'imyumbati yeze ni ukuvuga hajya tujya tudenduri tuba ko tujya tunago twarapfuye n'icyo gikoti nta nicyo cyuba kikimara mm. usanga yari ibintu bibabaje cyane kabisa yaba n'imibyuka icyo bita imibuto y'ibicyuma uvuze ngo ni ku mutumba uyuhega butoya eh, ni igice kimwe kimwe cy'umutumba wa kirungu n'ahandi hitwa gasekeri no ku mutumba wa nyabitsinda ku gacimbiri kitwa eh, nyagasimbi mhm. ni ukuvuga burema urwo rubura rurateye ubwoba ruhihese gatatu rwikurikiranya bagira aho honaze ikintu ni ukuvuga ntacyo bazose rumana kimwe mm. rero kabisa birateye ubwoba nk'ababira kabisa mbese muhanyarukiye mubona ati abantu barakeneye imfashanyo mm. ni ukuri nta giharage biteze ni ibintu biteye ubwoba hagiye mvuga nuko mu gace kabo mperereye hagendeka hari imitende mm, mhm. ariko mugabo ni ku mutumba umwe mm. n'ubucimbiri bumwe bwegeranye mm. ukuri birateye ubwoba abajije intwaro hari ababa bahaserutse kugira ngo bashobore kubyibonera kumva babishikane imbere reba imvuga si uguhuguza kuko twe ntidushobora kuvuga ibintu by'ububeshi kimwe byitwa intwaro nabone bamwe bamwe niho baba barabibona mm. eh, sinzi icyo biteze kubivuga ko kurema murakoze cyane kuri ayo makuru dushikirije eh, murambe kuri radiyo isanganiro isaha zibiri zirenga ku minota mirongo ibiri n'umunani tuba twakira abanywanyi batandukanye badushyikiza amakuru aho berereye amakuru atandukanye undi munywanyi ku murongo aro mwiriwe eh, niyo nzima pirime mhm. ikibazo ni uko mwatwugariye imipaka twaheze no muri congo twaje guca ingero none byarose kutujabuka mm. uje gute nawe baca mm. bamufata bakamugirira nabi kabisa mm. mwose abategetsi bakatugurura imipaka mhm. eh, kweri kabisa usanzwe urihe gapirime ukumbure pirime aciye ava ku murongo hashigize ikibazo c'imipaka yugaye sanze ari mu gihugu kibanye ca Kongo kumburengera ababijeje nabo bafise ukuntu bariko bitunganya bivanye n'ikikiza isi yose irimo aro aro mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande nisiboma na Julius ku wa Kibimba mhm mm ego amakuru mutamenye mhm mm bashahi wacu ku mutumba wa Kibimba kenya mazi nukuri mhm munyomu kuri higa Julius na ubaye umunyomu yakura tuyakura ku muragarazi ayandi mu myonga nyene mu migende yitemba mhm ego mwifuza kunywa amazi meza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 mm. amakuru utamenye mutimbuzi ni aya eh, gushimira umukuru w'igihugu ku ngingo afata ziratworohereza yego mm-hmm. ni ukuri turamukunda cyane rwose mm-hmm. ama inkuru mutamenye mhm. ni inkuru yerekeye abadekara mhm. turafise jewe n'ukuri nagomba mbaze urwego rw'abadekara bakorana na obere uh, igisata boba batwagwamo mhm. uko twebwe kenshi tukura ibintu hanze tubakura tubikuye muri tanzania ariko ugasanga obiyeri iraguciye nk'ama fagitire ya obiyeri ibaye nk'umuriyoni n'abiri ariko ugaca usanga umudekara nawe arengeje ko nk'ibihumbi magana atandatu mhm. ugaca usanga rero ibiciro biduga kubera abadekara nabo amahera batoza yabo sinzi ko ibyo ibyo baba bakora leta yo bikurikirana kuko jewe harabaye ka imwe iherutse kuba gushyika naho umudekara ndamwitwarira muri obs mm. ni ukuri nagize amahirwe vurema obs yaramfashije mhm. kandi amahera aranayansubiza mhm. muhagusa iki ikibazo navuze namba none kubera iki obr itaduhereza ububasha twebwe nyene bene imizigo tukidekarire mm. ugaca usanga ngo mpaka ngo ubanza guca ku mudekara none mbega nta nta nubwo nk'urupapuro rw'inzira canke kaye doshaje muba mufise kugira ngo muvugane ibisanzwe bihari bashobora gukuriza amategeko nico gituma ndabikubwiye urumva seke wowe umudekara ashaka gukora ngo muri obere bansabye igiturire Mm-hmm. akavuga uko oh, nyine ngo muri obeyi ashobora kubikubera yega kubera kibansabe kuko n'ibintu kenshi abadandaza kubera tubazi ko tutaba dufise umwanya mm-hmm. barashaka kutubwira ngo ikubwire ibidandazwa byawe birekugwe zana amahera ya naya naya mm-hmm. wewe kubera uba ushaka ko ibidandazwa byawe birekugwa urashaka gutanga ayo mahera kandi mu buryo butari bwo ariko urumva nabyo ibyo si ibyo ntibona amategeko nicyo gituma twagomba gusaba eh, obeyere none mubaje muri obeyere baca naho baca bababwira ngo iki oya obeyere we vuga ati twebwe ibyo twe ibyo ntabyo tuzi Eh, kandi eh, rero ibyo baba ariko baratubwira biba ari byo mhm. nicyo bituma rero twe twosaba leta urwo rwego rw'abadekara kuko iyo umudekara ntihaze umuntu amukeneye mu guta amukeneye udedubona iby'iwawe hama wirenganiye mm. kuko nabo batwongeza ko amahera menshi kandi ayo mahera menshi batwongeza ko ugaca usanga twebwe turiko turahomba mm. ariko bo bariko bagura imiduga myiza myiza kandi ariko tugenda kurangura ibyo bidandaza Mhm. kandi wowe ibyo bakora ntibanabyerekana nta fagitire aguha mhm. amahera bahembwa ntashaka kuguhereza fagitire yayo mhm. akubwira ati jya amahera nkoreye naya aya aguhereze mu mpapuro beri iguha wumva seke rero ibintu bakora n'ukuri turasabye leta nk'uko iri kirafata ingingo ni ukuri urwego rw'abadekarara nabwo iruje ko kuko ruri mu bintu bituma bijuragiza twebwe abadandaza kandi bigatuma n'ibidandazwa bizimba urakoze ndayishimiye sawa Hadis isanganiro herenga ku minota mirongo itatu n'itanu undi munyanya ku rugalo yego mwiriwe iriwe neza tuganira nande tuganira na sebasitien ku rubaho yego sebasitien ku mbere munyanya ntibikunze ko aguma ku murongo tubandanya n'ikiganiro aho nyabugwa maki undi ku murongo alo eh, eh. tuganira nande ni gushima Claude Claude muhereye he eh je mu Tanzania mhm rero kibazo se mhm ba kwara budo duca kabisa mhm kubera kiki eh, twagomba ko dusabira tukajabuka mhm eh, rero tukarugindira ducamo kabisa twarategeka duca mhm iyo mwabidusabira ababijejwe tukizera hariho inzira zisanzwe zizo ariko zizwi n'amategeko kugira abari muri tanzania bose ntibarengana izo nzira nazo nizo zitazi banyakuba mhm. rode kumbure anashobora kuguma ku murongo kubera ko iyi mpamvu imbibe zibe zimwe zugaye umva ko niko biri amategeko y'igihugu babwirizwa kwihangana undi munyanya ku murongo alo eh, mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande na ndumunsi felix mm, felix berereye eh, ino mu kanyosha mm-hmm. eh, yego ku munsi wa kane mm-hmm. naragiye kuza kuriha muri obere mm-hmm. hanyuma dusitseyo <clears throat> twatonze neza baraduha impapuro twuzuza mm. wari wagiye kurihiga felix nari ngiye kuriha iyi ntuzege ijya tirimesire wumva turafise amafishi mhm. turihira ko mu mezi atatu mhm. hanyuma rero baca batubwira ati aha rero eh, baradugize igiciro mhm. ati izi mpapuro rero genda muzuzuze mm. izo mpapuro rero ku by'ukuri genda zirabye narabonye ko ntabishobora ndiyumvira iyo bizoherera mbona ni ngorane usanzwe ukora ikiga felix yewe ndadandaza ndandaza uturato ngaho mu ruvumera yego mhm. hanyuma rero ndazirabye mbona sinshobora kuronka inkeri ndazuzuza mm. ndaheva nsa ndazitwara rero aho nkorera byakunaniye kududuza kubera ari nyinshi cyangwa kubera kutamenya gusoma ibiriko yego kubera ntamenya ibiriko kuko byanditse mu gifaransa mhm. rero icyo nagomba nsabe ngiki mm. ni ukuri burya ntitwanse ko twotanga ikori mhm. nibara nyine bodusubira mu kirundi mm. twuzuza ibyo tubona mm. kandi ku mwaka wahera muri bibiri na cumi n'umunani mhm. usitseho barakubwira bati burije mhm. ati mugabo ayufise uyasige ati hanyuma yasigaye nayo uroze kuyamariza none mwahora muri hagute mu gihe mwuzuza ibyo mutatahura twariha forofo mhm. mhm. mugabo ubu uye aho ikibazo kiri bijyananye n'uko baguha impapuro ugenda kuzuza mm, ibyo by'impapuro eh, ni bishasha ni bishasha ni ryari emwe jewe nabibonye ahejo ku munsi wa kane mhm. ariko ni ukuri ntibitworohereza twebwe tutazi igifaransa mm. niyo musaba ko byujya mu kirundi yego barabe ko bobishyira mu kirundi mhm. hajya wuzuza ibyo ubona mm. felix arakeneye kubure icyiyumviro cyiwe ababyo byo kubure ngira baza bikorera ko bibaye ngombwa babishyire mu ngira alo mwiriwe alo igihe ushobora dufise akadina ninde niba yugaraniye ni Tanzania kabisa no ntakenyono ocha ni ni Claude agarutse ku murongo ejo mbona byena gute ni Claude agarutse ku murongo allo isaha zibidirige ko iminota mirongo itatu n'icyenda tondanye twakira abanyonyi batandukanye allo allo Kuri wampaye byose nzo kwama nguhaye agiza we wundutira byose nzogutera agateka muvyeyi wanyibarutse nzogutera agateka muvyeyi wanyibarutse Sa ry'imva mubyeyi wanyibarutse wanyeretse iby'isi umubura ruburamuko reka sinzo kwibagira reka sinzo kwibagira tubandanya n'ikiganiro nyavuga make makundi munyanya ku murongo alo Niriwe Ngiriwe rye dijama ryo kiyago Mhm Mhm mm-hmm. Kira jambo byo barabarali kwa mukinyenya rije mu kayogo wa gisuru yaronone paye gose mu shaka dufasha mu katire n'ubyano kadire n'ubwano bari kore Ngifashe gutega jama Yaronone kaye gose byarimbaguritse muri kazi bazara Mhm Naza kigaya jisumbu abantu bacha baca mu izo nzira Mhm urumva mhm. twashaka eh. ariko ngo dufasha ku butegetsi kugira ngo ibaba risubirwemo aho ku rwego rwa komine ntacu murabashikiriza ku bijyanye n'igihe baragenda igifasha rimwe nyine barabibona mm. kuko bari barahaca nanjye barabona ko ibarabara rimeze nabi rwose mm. muri bya bikorwa rusange abanyagihugu abajije intwaro ntibabahimiriza kugira ngo mube muragira ibikorwa by'ibanze kumbure mu kuzibira nk'ibinogo kugira imiduga ishoboye kurengana neza rimwe twarakoze kinyinya ati barabara rimeze nabi abanyagihugu nabo kuza kumbure baraterera muri bimwe bimwe kumbure kugira ngo uruja n'uruza rushobore koroha imbere yuko n'abajira intwaro bashika ku neza y'abanyagihugu ku neza y'iterambere ry'igihugu alo mwiriwe tuganira nande fideli mperereye he ikavu mu mucankuzo ikavu mu mucankuzo murara hehe ga fideli mu isoko y'ikavumu eh. mhm. ariko hageze guhembwa hagahembwa hagahembwa abandi bakozi eh, uwo musitanteri niwe utwara menshi twese twakoze hariho umugwi wa musitanteri uwundi mugwi nawo n'uwadutari uwa musitanteri umva n'akaguye ashinze na komiseri ngo w'isoko y'ikavuma n'abatoza ayo mafaranga y'izamu muvuze ngo n'akaguye musitanteri ashinze ngo kaza na komiseri akora isoko y'ikavuma mhm. n'abatoza amahera y'izamu nibo baca batoza amahera y'izamu eh, ku muryango wose itatu n'abiri n'itanu mhm. bakayegeranya bayashika bayakunze yose arenga nk'umuriyoni n'amajana nk'atanu mhm. tuba duhemba bitatu na kimwe kiraduhemba yica ntikize tuhembwa amajana na mirongo itatu na bitanu muhembwa amajana na mirongo itatu na bitanu ibumba amajana ane eh na mirongo itatu na bitanu mhm tuba mirongo itatu mhm muri abantu mirongo itatu eh mhm ah, tuba cumi na batanu mhm asigaye aca bitwara mhm ataza kwa bara ariko tubaramwumvura kwa ariko bagatwara menshi fideli umunyezamu ku isoko ikavumu cankuzo kumureka ashikiriza ah, ibijyanye n'amafaranga tuza mu isoko alo alo mwiriwe alo mwiriwe alo alo alo alo alo turakumva alo alo alo kubura no munywanyi ntibiko bikunda ko twumvikana neza ashobora kuba alo alo mwiriwe amahoro cyane tuganira nande niyo nkuru samuel ndi kumutumba mutumba wa kigoma hagoma mm. eh zone mgeni mm, amakuru utamenye nahe ga samuel eh amakuru mutamenye mm-hmm. najanye n'iri barabara rihuza mugeni na kayogoro urumva ryaracitse n'ukuri n'amamodoka ntakironka n'ahaca na twebwe tugendesha mm ituronka naho duca n'ukuri urumva unahashyitse urabona ko ari ibintu bikomeye purema mm, umuntu akeneye uburyo mu kuyagura undi acaca hehe ni ukuri umuntu abemeranya n'agakenda kenanye n'akaraba agaca hirya no hino nka twebwe dusa amabasikeri mhm. mu gakondo w'imodoka w'imodoka ntizihita kwera mm. rirababaye cyane purema yego mhm. ni ibikorwa rusange mwebwe ntacu mufasha agasamuweri kugira ngo mufashe uruza n'uruza kumbure yamaze kuva ku murongo samuweri kumbure bajejwe intwaro ngaho mm, kwiryo barabara bashobora kubwira ibyo bafashije mbere yuko bashikira inzego zo hejuru umugambi w'ukuri arangwa n'umutima akiriho undi munyanya ku murongo alo alo mwiriwe amahoro tuganira nande ndayishimiye ngarutse mhm. hariho ikindi nagomba dusabe mm. twe twumvise e, turi muri east africa community mhm. rero twebwe twagomba dusabe leta kuko tukunda kuzana ibidandazwa mugabo tugeze ku mupaka wa tanzania naho turahagirira ibibazo mhm. sinzi mu bisanzwe ko ari impapuro dusanga tuba tubura zotuma tugiraho ibyo bibazo ubwo ibibazo nyabakiga ndayishimiye urumva dutangishwa amahera menshi mhm. ku mupaka w'itanzaniya atandukanye mhm. amahera dutangishwa na yone kumva ntagira ibitanze rwose n'ukuri abashinga amateka ba bakajya baradufasha mm-hmm. kugiha by'ukuri baganire kugira natwe tuze turoroheye kuko twe no kuringanira abanyamahanga bafashe neza natwe dore barakwiye kuba baratuvugira kugira natwe tugezeyo amategeko akurikiza mm, none mutanze mutogeje amatagisi haba ntimuronswe ibitasi muca mumenya ko mwatogejwe gute musanzwe wobo amahera dutozwa ntitwigira tuyatozwa na leta ya tanzania twebwe urumva ni nk'uko ni nk'abakomisiyoneri mhm. we barakubwira ngo amahera uriha naya mhm. mu bisanzwe leta ntiwigera uyibona mu ibyirikira kwaka mm, bakubwira bati amahera uhereza polisi naya amahera uhereza uriha naya unaya we akakwegeraniriza amahera akakubwira ati urashaka kuriha umuriyoni n'ijana w'amashiringi mm. wewe nyene yajyana kuko ntiwinjira mw'ivyo biro batarabye ibidandazwa ufise wewe ibidandaza yaba imodoka uruje kuko tujyana imodoka tuzana nk'ibidandazwa nk'ibidudu cyangwa eh, ibigori tuba tarabihagarika cyangwa mm. ibindi nk'umuceri mm. umva we bakubara bati we uriha imodoka imodokari kwega uriha umuriyoni n'ijana kandi mu bisanzwe tuba twarisha aho twapakiriye mm-hmm. nicyo gituma rero twebwe mu bisanzwe ko bari batubareye ko ibidandazwa iyo turi ko turabisohokana kandi twabirihiye amatagisi iyo tuba tubikuye mm. amahera yo gusohoka ntibaza ko ari make mm-hmm. rero twebwe twosaba no kuri leta y'u Burundi yuko yodufasha ikaganira na tanzania kugira abo bantu badutegerera ku mupaka twe twenyine baduhurusha bwo kwishikira kuri ofisi za tanzania kugira tuze turariha mm. kuko amahera turiha ni menshi cyane kandi bica bituma tunahomba mwakoze mm, cyane ndayishimiye sawa sawa isaha zitatu zirabura iminota cumi n'umwe tubandanya twakira abanywanyi umunyanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande nakashyira nesitori mm, nesitori eh. muherereye muherereye ngahe mutara mhm. eh, nashaka mvuge ko iri barabara rica ngaha rivuye i karusi rica i yuko mwodushikira imbere kuko ryarononekaye ryaracikaguritse mwodushikira imbere mutuvugire baridukorere nka twebwe tunyonga amakinga duhuye n'amamoto kweri duca tuhagirira isanganya mm, gifashe gutega nesito alo alo gifashe gute iryo barabara alo alo alo mhm. muranyumva yego ndakumva ni nesito tuvugana alo alo kumbura umunywanyi alo ni dina garuteri rero iki kibazo cyo muri congo kabisa twaje gupfagasa byarase ko dutaha dusaba leta y'uko mu tuvugira imbere bakazana ibyo byuma bipima korona basi twajabuka bakadupima tukagenda atangorane zema urakoze cyane prime ku iyo byumvira ni ukuri kabisa ikibazo cy'ibanze kabisa kiradushinga tuzajya kuko tuzajya tumenshi Mm, tuko twumvikana neza ku burenganire birera ariko icyiyumviro cyikirije cyamaze kumvikana mhm. isaha zitatu zirabura iminota 9 twakirundi mu ngalo. Allo? Allo? Allo? Allo? Allo mwiriwe Allo? Allo? mwiriwe amahoro cyane tuganira nande niyo nkuru samwira agarutse ku murongo yego mhm. nako ndavuga ibijyanye n'iri barabara mhm. ni ukuri twebwe abanyagihugu aho gukora twakora mu gahoro aho tugejeje mhm. twe twagomba gusaba leta ko yo dufashe ikatuzana amamashini ikadukora iryo barabara kuko ni ukuri rihuza kayogoro na mugezi samwira kumbura agatelefone ntigasuye kumwohereza basaba intererano ku bijyanye no gukora ibarabara rihuza mugeni na kayogoro yifashe nabi muri kino gihe tubandanye twakira abandi banyari ku murongo alo alo alo mwiriwe ikibazo dufite izina ninde alo alo turafise barabara ni izina ninde muherereye he neziga Jean Claude mm, muherereye ga Jean Claude ku mutumba wa rugunga mm-hmm. komine musongati n'intara ya rutana mm. rafisi barabara rihuza eh, rutana rija muri shiti rero mm-hmm. nk'abanyagihugu turarikora mugabo amaboko y'abanyagihugu nayo arafise ahagera mm-hmm. ni ukuvuga rimwe ibinogo byinshi kandi rihuza intara ya rutana na na komine ntunga kayoga mm. rero iza muri shite rimwe no byinshi mm-hmm. imodoka ziri ko ziracamo zigenda ziragwa mm-hmm. n'abamotari bakagenda baragwa rwose mm. kandi iryo barabara riranyerera cyane twasaba leta ko badufasha kugira iryo barabara rikorwa urakoze cyane jean claude uba murakoze nawe isaha zitatu zero itandatu turashobora kwakira umunywanyi umwe cyangwa babiri ashyikiza amakuru tutashoboye kumenya aho biherereye akamashimagizwa ubwenge shit gatatu zirabura iminota itanu hano muri sitidiyo za disanganiro tuzajya twakira abanywanyi mu kanya ariko turasozera n'ikiganiro hagati aho dushimira abakuye muri kino kiganiro intererano zitandukanye twakira umunyanyi ku murongo alo alo mwiriwe duza akajwi tuganira nande venera kigambo muherereye he turi ku mutumba wa saswe eh, mu komine kigambo mu ntara ya cankuzo mm, amakuru utamenya cankuzo ni ayahe ga venera yewe nashaka gushikiriza mhm. muri iki gihe cya korona virusi tuguma tubona abantu umengo bagumaza kuvunja amashiringi ku bigara butandukanye mm. ariko rero dushobora kubona yuko hariho abantu bashobora kuba batuzanira mwava muri tanzania mm, ariko imipaka imwe ngaho irugaye ibyambu birugaye ngaho ubonye bijabuka muri tanzania yego twese dushobora kumenya ahantu bacaguma ubona baza bavunja amashiringi umuntu umwe umwe ariko twibaza ko bazohava tukagera karambaraye ariko baba bikingiye rero niho nta mirimo musanzwe mukoraga venene twebwe turayikora ariko niyo rimwe ndabona nk'abantu haza nk'umuntu ugasanga baravunja amashiringi mm. hakaza n'abandi ugasanga baravunjira amashiringi ugacona barimo baragenda je nibaza ko abaguza bagiteye ingorane mm. ariko rimwe na rimwe abajabuka imbibe barapima abajabuka imbibe babanza gupima ndabumva ati niko mvuga nti abajabuka imbibe bose babanza kubapima ko batafise uwo mugera eh, mu gace kino iwacu bafite bashobora kuba bajabukira henshi nicyo gituma ibyangombwa bishobora kuba bishika ariko nabo ku neza yabo n'imiryango yabo n'iy'abandi ufise umugira ntiyoja mu bantu nariko mvuga ati ku neza yabo n'imiryango yabo n'iy'abantu bose ntawoja mu bantu afise umugera nuko nibaza yuko nk'ahantu baba bateza ko bavunjiriza amashiringi bateza kuba twagejeje umutekano baba bahari ubwira baze abantu ubwira baca baja kubasima ko baba bavuye muri Tanzania ariko kandi barakurikiza zirya ngingo dusabwa zo kwikingira umugira wa corona zo gukaraba gukaraba kwambara agafukamunwa byose gukaraba hanini barakaraba ariko ubufukamunwa ntibugwiriye cyane mm, ariko ni kuneza yabo ubwira bakingira amagara yabo nayimiryango imiryango bagenderamo Kumbura izuba ni nk'ibuzu bahaye venera eh murakoze cyane reka je dusodera ngaha kwa venera nyene mucankuzo mbandanye shimira mwebwe mwese mwakuye muri kino kiganiro muri benshi ntawe badondagura ngo bamare n'umwanya uri kura dusiga mu kanya igihe cy'isaha 3 duduye neza n'umwanya w'amakuru muri migwi kirundi reka mbonereho gushimira abaronse umurongo n'abataronse umurongo eh, intererano zitandukanye n'amakuru atandukanye mwashikirije twizera ko bariko baratwumviriza abajeje gufata ingingo bagiye gufatiraho ku mbere kugira ngo ibintu bibandanye biba byiza gusumba ikiganiro nk'iki ni ku munsi wa mbere nk'aho twatanguriye nawe utaha wanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo nizi